te cuenten lo que pasa. Amata tu televista etapistu irratia. Amata tu televista etapistu irratia. irratia. madre. he aprendido que hay que dejar que la vida te despeine. Por eso he decidido disfrutar la vida con mayor intensidad. El mundo está loco, definitivamente loco. Lo loco, lo rico engorda. Lo lindo sale caro. El sol que ilumina tu rostro arruga. Y lo realmente bueno de esta vida despeina. Hacer el amor despeina, reírte a carcajadas despeina, viajar, volar, correr, meterte en el mar despeina, quitarte la ropa despeina, besar a las personas que amas despeina, Jugar despeina. Cantar hasta que te quedes sin aire despeina. Así que como siempre, cada vez que nos veamos yo voy a estar con el cabello despeinado. Sin embargo, no tengas duda de que estaré pensando por el momento más feliz de mi vida. Es ley de vida. Siempre vas a estar más despeinada la mujer que elija ir en el primer carrito de la montaña rusa que la que elija no subirse. Puede ser que me sienta tentada a ser una mujer impecable, peinada y planchadita por dentro y por fuera. El aviso clasificado de este mundo exige buena presencia, Peínate, ponte, sácate, cómprate, corre, adelgaza, camina derechita, ponte seria. Y quizá debía seguir las instrucciones, pero ¿cuándo me van a dar la orden de ser feliz? Lo único que realmente importa es que al mirarte el espejo vea a la mujer que debo ser. Por eso mi recomendación a todas las mujeres, entrégate, come rico, besa, abraza, haz el amor, enamórate, relájate, viaja, salta, levántate temprano, corre, vuela, canta, ponte linda, ponte cómoda, admira el paisaje y disfruta. Y sobre todo, deja que toda la vida te despeine. Lo peor que puede pasarte es que sonriendo frente al espejo te tengas que volver a peinar. Bueno, hemos empezado con esta poesía, eh, pues en homenaje a todas las mujeres, ya que ayer fue el 8 de marzo. Y, bueno, pero hoy el gaya va a ser otro, Arracha León Maki león, guztioi hemen Mengaus berriro eta botoietan daukagu Oliver. Gure Oliver, bai, hor dau. Eta eskerrak da eh, dagoen, eh? <laughs> Si no esto, <laughs> Bueno, pues nada, eh, Arracha al león, y lo que has comentado, el galla de hoy, vamos a hablar de... Hoy vamos a a solidarizarnos con los pequeños y las pequeñas comerciantes. Eh, bueno, todos en general, sobre todo pues la gente de Baracaldo, que los pequeños comercios están sufriendo muchas infortunios, podemos decir, ya que nos han abierto megaparks y diferentes centros comerciales enormes aquí en las cercanías. Pero sobre todo nos vamos a centrar eh, en la lucha que están llevando los comerciantes de Bilbao en estos días, que se bueno, que tiene una acción el domingo con una manifestación que saldrá a las 12 del Moyúa ya que Azcuna ha decidido, por decretazo como, como él es, abrir, permitir la, apertura en domingos, mm, siete domingos al año creo que son, eh, de, los, de las infraestructuras mm, más grandes de 150 metros cuadrados. Lo que, lo que hace que, que todo el pequeño comercio pues esté primero en, diferentes, o sea, en desigualdad de condiciones y aparte que la gente que, es comerciante en un comercio pequeño no tiene la posibilidad de estar trabajando todos los días y encima no quiere y quiere disfrutar de, su vida personal también. Sí, porque además eh, se les llena mucho la boca diciendo pues eh, esa famosa frase que, la escuchamos prácticamente <laughs> ya para todo, ¿no? Lo de eh, compaginar la vida laboral y familiar. y bueno, parece ser que, que, es eso, simplemente una frase que no <laughs> pretenden llevarla a cabo, sino realmente engañarnos eh, pues eh, implícitamente con, con, esa, con esa frase. ¿no? Ya, y además en estos momentos de crisis siempre cuela decir que si se abren los domingos pues se da trabajo a más gente, pero bueno, seguramente lo que pasa es que habrá gente que meta más horas extras y que la gente que tiene su comercio propio no puede estar contratando a alguien eh, para abrir los domingos y sobre todo que, tenemos de lunes a sábado para, para consumir y que tampoco hace falta que todo el tiempo de ocio que, tenemos lo estemos utilizando en consumir y consumir. Y efectivamente, porque también eh, pues los comerciantes eh, tienen derecho a tener ocio y tienen eh, derecho también, pues eso, pues a estar con sus familias y, bueno, y que no todo es eh, trabajar, joder. Claro, por suerte, por suerte. Pero bueno, además del Galla Verdad, tendremos las noticias, como siempre, la agenda, también tendremos y bueno, una... Y la entrevista que, le haremos a Pello eh, Pello Aramayo, que es de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, y luego nos contarán qué están organizando para este domingo y cuáles son todas sus reivindicaciones. Información de todos los colores. Colorio guztietako informazioa. Con Garoña, el Estado español miente y especula poniendo en riesgo a toda la sociedad. Hainbat elkarte elkarte eta erakunde ekologista, sindikal eta politikoek, Garoñako zentral nuklearraren itxiera eskatzeko, bihar larun bata, martxoaren amarrean bilbon, manifestazio, manifestazio bat antolatu dute. Aterako da ratxaldeko saspitar ditan, bostar ditan, e, eh, bilboko bihotxak ratutik, Eta, bueno, e, fu, e, lau erredaktore atomiko ondatu zituen iztripularria gerratu zenetik, ba, bi arda eh, urte urrena, triste urte urrena. Eta, bueno, e, ba, horrezegatik, e, ba, zabaldu dute deialdia egiteko garoinaren kontra ba, manifestazioa. Bai, eta esan behar dugu, Zea, ba, e, garoñako zentral e, nuklearra ez dago hain urrun, ze, bueno, ba, barakaldotik adibidez gutxi gora bera, ez, berrointa amar e, kilometrotara dau, eta, bueno, e, kontuz, e, azken finean, e, e, zera, ba, e, odei e, radioaktiboa, ba, badoa airez, eta, e, istripu bat gertatzen bada garoña Garoña ba, guk ere eh, izango gara, bueno, va a ¿es? Sí, para explicarnos todo esto, eh, desde Colores eh, hemos hecho una entrevista a, la gente ecologista que se está moviendo en Baracaldo, que podéis ver íntegramente en la página web ricolores.org Pero bueno, ahí sobre todo nos hablan de, cuáles son las consecuencias de, cuáles serían las consecuencias de un escape nuclear aquí a escasos 80 kilómetros de Bilbao, 45 kilómetros de Gasteiz, y, bueno, los efectos radiactivos que, que provocan enfermedades graves en, en las personas, bueno, como ya se ha visto pues, en otros lugares, eh, tumores, malformaciones genéticas y, bueno, diferentes enfermedades que, que, ya conocemos. También nos comentan eh, toda la postura que, el Ayuntamiento de Baracaldo tiene este, con este tema. No sé si, si os habéis fijado alguna vez, pero si se entra desde ah, Bilbao, hay un cartel que, que, pone que Baracaldo es un edificio, o sea, un edificio, un pueblo no nuclear. <laughs> y que es lo único que no tenemos malo, por cierto. Y bueno, el último pleno de febrero se ratificó este lo pronunciamiento. por falta de lindane, porque menuda polémica. eso no es energía nuclear, es otra cosa. Ah, ah, ya, bueno, vale. Solo pone no, que no es nuclear. Sí, está ahora en duda que si podemos o no podemos beber el agua de Baracaldo por las filtraciones del lindane. Y efectivamente, si no es por una cosa, va a ser por otra. Pues sí, pues en febrero ratificaron el pronunciamiento pidiendo el cierre de Garoña con todos los votos a favor menos el del Partido Popular. ¡Qué raro! Ah, bueno, eh, todos los demás aprobaron, eh, que también eso es este <laughs> y bueno, el Partido Popular justificó su, su postura argumentando que, bueno, que los expertos son los que saben de eso y que si los expertos dicen que no hace falta cerrarlo, pues no se cierran. <laughs> <laughs> también en Hong había expertos que sabían. Pues sí. Y, bueno, ahí tenemos un montón de datos que nos dan los compañeros y las compañeras ecologistas que, podéis mirar en la web, eh, que nos explican todo, pues todas las consecuencias de, tener nucleares tan cerca y, la importancia o no de, esa energía nuclear, las alternativas que existen. Pues. Udal zerbitzuak publiko eta indartsuak izan behar dutela aldarrikatu dute sindikatuek. Ba, joan den ostiral eh, guardian, ba, mobilizazio bateratua burutu zuten udaleko sindikatu guztietako ordizkariek eta eh, egin zuten herriko plazan, Eta hor berdan, e, ba, alderrekatu zituzten batez ere bi, bi gauzak alde batetik e, udal gobernuak e, egin dituen murrizketak e, ba, salatu e, nahi izan zuten. Eta beste, beste aldetik, ba, negoziazio maia eratzeko ba, hori, e, haien e, aldarrikapena da. Eta e, esan behar duguz... Eh, barakaldoko udal langileek e, eh, urte bete daramate borroka honekin, eta, bueno, e, gure egoera oinarrizko justizia sozialean eraikitako gizartea desaustatzeko abian jarri duten erasoan bete-betean kokatuta dago. Baiestatu dute LAF sindikatuko ordezkariek. Eta, eta bueno, azken finean e, barakaldoko udalak e, ba, egiten eh, ari, ari da ba, betikoa ez ez ba, e, udal zerbitzuak e, hori da, udal zerbitzuak ba, privazita privi, oi, esan zuk no, ya, la gente ya sabe lo que quieres decir ya privatiza privatizatu <laughs> eh, nahi dute eta hori bueno, Ei, bai, zaila da, ze eh, alakoa euskainol hori privazita sinoa edo <laughs> alakoa, ei, ze txarto egiten dut, ez? Esaten dut, baina, bueno, eh, ulertzen da, eta benetan e, nahiko serio eta arriskutsua da, ze hori ez, nik uste dute hemendik aurrera, ba, bai barakaldon, bai estatu espainolan, ba, uste dute egingo dutela, potereek es ez dakit nola esan, ez, politikoek edo lan, izango da hori, ez, eh, año. privatis <laughs> hola, se yo no quiero intentarlo, intentarlo. <laughs> Pero bueno, pues sí que, se ve, sí que se ve la tendencia en el Estado español y, también en algunos eh, municipios de Euskal Herria de privatizar todos los servicios públicos. Eh, bueno, ahora está clarísimamente visible en Osakidecha, por ejemplo, que, cada vez está haciendo esa tendencia más a, mandar a especialistas privados. Y, bueno, pues eh, contra... contra contra la privatización y contra las buenas condiciones laborales de la gente funcionaria pública, pues para eso se, salieron a la calle la pasada semana la gente del ayuntamiento. También decir que, ahora en estos momentos eh, que la gente tiene que está en paro, eh, en vez de, enfrentarnos con los que realmente tienen la culpa, muchas veces eh, pues tiramos piedras al tejado de la gente funcionaria pensando que son gente privilegiada y así, y lo ideal sería que todo el mundo tuviera unas condiciones laborables eh, dignas y, no que, nos comparemos con los que están un poco mejor y no con los que provocan que nosotros estemos peor, ¿no? Sí, sí. Eh, creo que ahí no nos, debería, no nos debiéramos de, equivocar y, tener claro quiénes son los que lo están provocando, porque si bien es cierto el funcionariado cuando a todo le, a todo chichibirichi le iba bien y, ganaba un montón de pasta, pues le hace la construcción sobre todo y tal, y muchos... Eh, muchos lujos se estaban despilfarrando, el sueldo del funcionario y del funcionariado eh, era exactamente el mismo que podía que, soy. Bueno, no, era un poquito más alto porque se lo han, se lo han rebajado. Entonces, eh, ellos eh, y ellas no son los que provocan esta crisis y no perdamos el norte porque, porque, bueno, nos va a afectar a todos y si no estamos todos y todas a una, y ya para una de Cali y una de Elena, también pues un llamamiento al funcionario público que ya que son funcionarios públicos, pues tengan responsabilidad sobre su puesto, que lo pagamos entre todos y bueno, pues cumpla, su, trabajo como lo deben hacer. Ese es otro debate, <laughs> efectivamente. Este para la semana que viene. Venga pues. y y iretargi. ¡Onguetorri! Barakaldoko emakume gazten talde berria martxan da. Orain dela ja jabete batzuk eh gonbiatu induste e, eh, joateko bere aurkezpenara eta egon ginen aiek hitz egiten eta ah, eta hemen eh hemen esan bai esan e, eh, genun e, eh, zera albistea Ah, bai, hori bai, albistean bai. bai. Baina, bueno, joan ginen haien gana, egon ginen haiekin hitz egiten, eta bakarrik zeukaten ideia, no? ziren bai. eh, taldea osatzen bai. eta ja, bueno, e, ba ilabete batzu barru eta bilera pilo egin ta gero, ja e, eh, atxo, martxak sortzi, izan zen bere ongi etorria. Eguna mhm. proposa, e, ez bairik gabe, barakaldoko emakume gazten talde berria, ezagustarazteko, hilabeteak dara matxate gazti mugimenduko emakumeak, e, barakaldoko gazteriaren referente feministaren sorkuntza eta akaboan, eta iritsi da aurkezpen eguna. Atxo izan zen, eta bueno, haiekin e, egon ginen hitz egiten, e, zein da haien egoera, eta, eta zergatik. E... Bai, eta gainera... Ba... E, bi ideia, ez? Bi idei nagusi, ez? E, e, nabarmendu zute zituzten eta hori batetik emakumeen eskubideen alde esparru desberdinetan borrokan jarraitzearen beharra eta bestetik ba hitz politak e, dituzten e, eh, aintzindaria izan den argitan elkartaratzeko eta bueno ba las viejillas del movimiento hori da ez e, argitan ere bai, argita elkarteak egon zen e, zea, ba, sormena eta prozeso horretan, ez? Ba, bai. e, taldea bai. sortzeko bai. laguntza moten, eta, ta, bueno. Ta bueno, ba, ba urteak eguiko dugu, eta ja eguiko dugu, me bai, ba, ukera eukitzeko, oza, eukitzekoa hemen haiek kontatzeko egiten ari diren. Eta, bueno, e, berez, berezitasun moduan, e, kontatu digute, nondik etortzen den izena. Ah. E, iretargi. Eta bueno, e, euskal mitologiaren jainkosa da, amalur, lurraren dama, eta urtaro berriei ongitorri emateko agertzen da soilik. Denborak aurrera egitea e, eragiten du. Bere bi alaben ondoan agertzen da eguzki eta iretargi. Iretargi, nekazariak iuntasuneko ispirituetatik babesteko sortua izan zen, eta ondoren e, amalurrek eguzki sortu zuen. indarra handiagoekin eguzki orduetan ispiruak e, aldendu zitzan. Horrez egatik e, eh, ba, diote izena, e, iretargia, iretargia, eta bueno, ondikat e, etortzen da izena ze polita. Bai, oso polita, eta kriston e, historia dauka, ez? Bai. Ba, oso ondo. Ez dute garrak mundua Oiua eta martxoko okupagenda. Ba, barakaldoko gazte asanbladako jarduaren eh, berri zabaltzen eh, duen, oiua aldizkari berria, eskusesku dabil ja egun nontan eh, herriko gazten artean. Eta, bueno, ba, oraingo honetan, ba, iretargi, eh, emakume gazten taldeari eskaintzen diote berriaren barnean, ba, topatuko duzuen e, aletxo bat, ez? Eta, bueno, horretaz gain, ba, ere aldizkari horretan, ba, bueno, ba, daukagu e, eh, martzoako hainbat e, kontzertu, hainbat... E, antzerki hainbat eh, hainbat eh, bueno, jarnaldiak, hainbat itzaldia, formakuntzak, eh, hainbat eta hainbat eta hainbat, ez? Ah, bueno. Bai, beteta dago, ez? Eta beteta bueno. Beteta dira egiten ari dira gazteak eta bueno, nahi baduzu ikusi eh webean Herrikoloren eh, aurki dezakezue oiua, ahí la revista uh oiua podéis encontrar colgada en la noticia que se titula Oyua eta que Ocupa Agenda. Ahí si la pincháis os aparece todo lo que va a haber eh, en marzo. Gure eh, web ordian eta, bueno, va, a El patriarcado es una realidad global que oprime a las mujeres en cualquier país del mundo esta semana, como ha sido el 8 de marzo ayer, eh, para arriba y para abajo hemos estado con el tema de, la mujer. Mucho se habla durante estos días de la situación de las mujeres en Euskal Herria, pero la crisis económica global nos alcanza a las mujeres de, manera especial. Hay desahucios, paro, precariedad, eh, que no afectan a todo el mundo por igual. Las mujeres eh, se siguen llegando, la, bueno, se siguen o nos seguimos llevando la peor parte de este pastelón. Y nos preguntamos qué ocurre con los derechos de las mujeres más allá de, aquí, ¿no? de Euskal Herria. Por eso mm, hay una entrevista que, hemos realizado con dos mujeres de la organización Mundubat que trabajan con movimientos sociales e, en, 12 países de Latinoamérica, en Palestina también, en algunos, bueno, Palestina, Sáhara y, todo lo demás Latinoamérica, eh, que están haciendo para contribuir en defensa de los derechos humanos y el desarrollo de las comunidades eh, en temas de justicia y equidad. Entonces tenemos una entrevista con, con Juana y, Bea, que pues, nos, nos, han compartido lo que están haciendo en este momento y también nos han dejado en la web colgados todos los materiales que están sacando, eh, cómo ampliar un poco el concepto de derechos humanos que todo el mundo conoce, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no siempre... Eh, pues están recogidas los derechos específicamente de las mujeres y bueno, ellas nos cuentan qué, se está haciendo con, este tema. ¿no? Es increíble y la verdad es que todavía queda mucho, mucho que hacer eh, en este tema y nos falta eh, a, unos eh, más que a otros y, a otras pues aprender y, y, concienciarnos. Y esto lo comento porque justo ayer me dijeron una frase, unas unas chicas, voy a decir, conocidas, las <laughs> unas conocidas, que ellas no, celebraban el 8 de marzo porque, a ver, ¿por qué no había también el Día del Hombre? Entonces, pues que ellas no, todos los días son eh, trabajadores y mujeres y que, que cuando sea también el Día del Hombre, pues que... <laughs> bueno, eh, ya me estáis escuchando el tono. Sigo flipando con la frase. La verdad es que no, todavía no he, conseguido asimilarla, pero bueno, se ve que hay para todos y patadas. Es necesario aunar fuerzas para defender con contundencia los derechos laborales y sociales. Los colectivos y sindicatos ya calientan motores para lograr una, gran huelga general el próximo 29 de marzo. Representantes de los sindicatos ELA, LAF, SK, Steylas, CGT, LKN, e, N, EIRU y más de 30 organizaciones sociales han hecho público un manifiesto a favor de la movilización general. En esta comparecencia han destacado que estamos sufriendo un ataque sin precedentes a los derechos laborales y sociales. Además, se denunció que las políticas que se están desarrollando, además de ser injustas, no nos van a sacar de la crisis, sino que la van a agravar con más paro, pobreza y exclusión social. Bueno, parece que siguen sumando las adhesiones a, la huelga general del 29, a ver si esta vez, ya la tercera va la vencida, no sé si es la tercera o la cuarta, eh, conseguimos cerrar Euskal Herria entero y, por fin la gente se da cuenta de que, de que hay que hacer huelga es necesario y imprescindible en este momento. Y mira, justo ahora se oía la, se oía la noticia en, esta, en la radio que también parece ser que en el Estado español, UGT y Comisiones Obreras, después de, dar vueltas y vueltas y, copar, Y más medios de los que en realidad se merecen, pues hoy han hecho, ¿cómo se dice cuando lo de, lo de Ola y eso? Eh, la exclusiva. Ah, hoy han lanzado la exclusiva con, y bueno, parece que, se suman a la huelga tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Y, bueno, pues a ver si, si este, esta unión sindical eh, sirve para algo. Además, eh, tiene que servir y, no tiene que quedarse en el 29 de marzo. Hay que seguir eh, haciendo y reivindicando porque después de, además de entre todas las cosas, después de escuchar al presidente de, y dueño de Mercadona ayer eh, en sus declaraciones que decía que si por él fuera la reforma laboral iría muchísimo más, más allá y que a los que hay que dar beneficios es a los empresarios que son los que generan trabajo. Con esas eh, frases este hombre se cubrió de gloria, pero también hay que <laughs> decir, y que es verídico, que todos los trabajadores y trabajadores que entran en el Mercadona entran con contrato indefinido. Lo que no sabemos es en qué condiciones. Lanzar un servicio de atención a las mujeres migradas que sufran acoso sexual. Con vos eh, es el nombre del servicio de atención presencial eh, telefónico, bueno, ya vamos a decir el nombre, el número 900 o el correo electrónico convos@sorchen.org eh, a las que las mujeres pueden acudir para pedir información o compartir situaciones de acoso sexual que viven. Se ofrece escucha, asesoría, acompañamiento, actividades informativas y educativas y atención psicológica. Eh, después de que la consultoría SORCH iniciara una investigación sobre agresiones sexuales, pues han visto la necesidad de, ofertar este tipo de servicio que ha mostrado que la situación específica de las mujeres migradas, eh, sobre todo las que trabajan en trabajo doméstico y de cuidados, es de máxima vulnerabilidad y, bueno, por eso pues prestan este, ponen servicio a disposición de, estas mujeres que puedan denunciar tanto en el servicio público como en el privado, en la calle y en diferentes espacios laborales, eh, pues, la, pues la denuncia, ¿no? Un espacio para denunciar. Y además, eh, tenemos que, tenemos que decir que, bueno, eh, no solamente creo que sea eh, un teléfono o un correo electrónico para, esas personas, sino también aquellas que, seamos eh, conocedores de, de, que está sucediendo, el estar también con esas personas, con esas mujeres, apoyarlas y, bueno, ayudarlas a dar este paso que realmente es difícil. Bueno, y rápidamente ya en internacional, el, ejército de Israel entra en dos canales de televisión palestinos y reprime en Gaza. Eh, este miércoles el ejército de Israel entró en las instalaciones de dos canales privados de televisión palestinos en Cisjordania y tras estar eh, tres horas pues se llevaron computadoras, archivos y equipos de retransmisión del canal privado Al-Watan ubicado en Ramallah. Eh, hemos de decir que, bueno, eh, Israel ha justificado su actuación bajo la excusa de que las emisiones de los dos canales palestinos interferían con las ondas de radio y televisión, así como con la comunicación aérea que, como explicó el portavoz del Ministerio de Comunicaciones, eh, Sabi. Pues nada, la situación típica de Palestina, pero bueno, que hemos querido traerla hoy que había justo esta noticia, hemos querido traerla también a las noticias para que no se nos olvide, no se nos olvida cómo está eh, Palestina, pero bueno, que de vez en cuando hay que hablar de este tema para que no parezca que, se está solucionando. Y aparte de esa interrupción en los canales de televisión, también ha habido una gran represión en las calles, que bueno, en la línea de, los últimos meses. Bueno, eta onaino albistekin eta, bueno, ba, abestitxo txiki bat, ez? Eta, eta gero elkarrizketa. Elkarrizketa. sube el recibo del gas. Ah, ah, ah sube hasta el infinito. Ah, ya no hay vuelta atrás. Cómo sube, cómo sube, brother, cómo sube la necesidad. Cómo sube la birra al tabaco, cómo sube hasta lo ilegal. Ah, ah, ah sube hasta el infinito. Ah, ah, ya no hay vuelta atrás. Es subir y apretar, nunca bajar, robar y especular. Sube. me hierve la sangre, como sube hasta el colesterol. Padaba da vira, naraba bachira, pan. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Pada bada vira, naraba bachira bachira pan. Bueno, pues ya tenemos al teléfono a Aramayo, eh, él desde la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, también eh, es dueño de la tienda Gili Gili, y bueno, eh, él está en, la, en este momento, están organizándose para la manifestación que habrá el domingo en contra de la apertura, o sea, el domingo este a las 11 de la mañana en Moyúa. Eh, pues hay una manifestación en contra de la apertura en domingos, eh, decretazo del alcalde de, Bilbao. Y bueno, con él vamos a, compartir opiniones y, en qué están. A ver si está por ahí. Eh, León, Pello. bye. de un su hondo. Bye. Bye. Ba, bueno, gu gara herrikoloreko kideak, e, barakaldoko deitzen e, di, eh, dizugu, eta, eta bueno, ba, hasiko gara elkarrizketarekin, hasi baino lehen, egingo ditugu bi galderatxoak, e, ba, zu gaurkesteko eta jakiteko ba, norsaren eta ba, nondik e, Eta, bueno, zu nongoa zara? Ni, amene, aldezarreko zarreko komerziantean naiz. Bai, Ta... Ba, testil komerziantea. Aha. Eta zer dago faltan eta zer soberan eh, zure auzoan? Zer esango zenuke? Zer dago faltan da zer soberan? Bai, hori da, e, pizkat, e, eh, elkarrezketa hasi baino lehen, ba, berotzeko makina eta e, bueno, galderatxu, iru galderak egingo ditugu, hori jakiteko non zauden, ba, zer duzun, eta, eta zu zeustu, zeustu dezo dagoela faltan eta soberan alde zaharrean. Er, e, ez, ke, ez totut izaten duzun hori, dendari buruz ez, ez da e, asuntoa... Bai, bai... Eh, Bai, e, eh, Peio, barkatu, ze bai. Mario naiz, eta, bueno, ba, behitxu, ze, eh, hasi baino lehen, e, beti egiten dugu galde, galdetegi txiki bat, ez, ba, galdera batzuk, ba, ezagutzeko nor zaren, e, eta, bueno, ba, zer dau zure auzoan eta alakoa, baina, bueno, e, dena den, bueno, ja esan duzu e, aldezarrekoa zarela, hor... Bai. Zea, ba, denda dagola, eta, bueno, nahi baduzu, ja, bagoaz, e, zera, ba, elkarrizketarekin, eta, bai. eta, bueno, pasaden e, eh, urtarrilaren hogeita zeian, Bilboko udalak, bai. EAJ, PP eta e, eh, PSR-en e, boskekin, komertxioak zazpi jai egunetan irekitzeko ordutegia adostu zuen. Honen horrean, bai. hainbat elkartek eta sindikatuek manifestazioa ditu duzue igande bai. honetarako, ez? E, alde batetik, e, hori, ba, zer eskatzen duzue? Uke eskatzen duguna da, jarraitzea, e, jaie, jaie ez lanik egitea, hori gutxienez. Porque badakigu, hori ez dala bakarrik, eh, en el fondo, eh, komertzio handiak uh -huh. eh, persegituen da bena. Gu horren azpian, uh -huh. edala, eh, urtean, lana egin da amaitzen dana. Uh en el fondo dago, hor, mhm. gure kota komertziala, denda txikien kota komertziala, bere eskuratzea, euren eskutan horitzea, Porque guri, Gertaten zaiguna da, geu, orain, momentu honetan, batez ere krisisaki, gabiz, justo, justo, ezin ordainduta gure faturak mm -hmm. proveedoreari, gaztokin eta hori, eta aumentaten bagazku gaztoak, ba, ez dugu beste biderik, e, eh, itxitxeko baino. Eta hori de bide bat, importantea, da, da, e, gu desagertzeko. da, mhm. mhm. ez da, e, zehazki, problema domekan edo jaietan lana egin edo ez egin. Por supuesto gu horren kontra gaude. Ze zazpi egunean lana egiten dugu. Biarra, mm. eta zazpi garren nire nahi dabe e, lana egitea. Eta mhm. enbalde gainera, ezartarako, Tiro gehiago irabazteko eta hori gezurra hori inpentua egiten dabe. Bai, saltokiak e, igande eta jaiegunetan irekitzak, Zer suposatuko luke e, komertzia txikien edo? Jantokiak? No, saltokiak, e, bueno, ah, bai, igande eta jai egunetan irekitzeak, e, zer suposatuko luke ba, zuen txako edo komertzio txikien txako edo ba, dependienterik e, gehiago ez daukaten entxako edo? Zer suposatuko bai, luke? Bai, bueno, ezaten dut, guk, geuk, bensat, ez nahi, inondik inora, zei egun egiten do astean lana, eta zazpigarrena, ba, gutxienez, deskantzatu guk, gure bizitza partikularra, lagunekin, familiakin, bizi behar derregu. Hmm. Hori izan da orain arte. Eta hori nahi kendu. Hmm. Bai. Eta gu horren kontra gaute. Hmm. Gu, eh, ezkaute prest, zapatu, erotomeketan Eh, porque azkanean hau segertatzen da, lehenengo azten zara sortzi egun eta, sortzi egunen markatzen da, eta gero hori geldika geldika, Madriden da beste balekutan lekutan pasada izan dan bezala, ba, urte guztien ...irekitsa eta ordu guztieta. Mhm. eta, e, bueno... Hori, globalizazio hori famoso horren, bai. Eh, olako bat aspektua da. Bai, orduan, zera, mm, gutxi gora bera, ez, Kontxu kontsumitzaileek ere, ba, kalteak edukiko dituzte, ez, e, horretan? Dinote, globalizazio e, horretan e, zuke esan duzuna, e, nola ikusten duzu, zer pentsatzen duzun e, e konsumitzailek, e, ba, hori, ez, edo haien, e, haien kalteak, bai. edo? Bueno, hori konsumitzaileen historia, Hori da, ez baldi oku organizatzen duen konsumidores. Mhm. Hori, uh enkuesta baten bidez ba, mhm. uh -huh. ez falta erik egiten e, domeketan eta jaixetan irikizia. Uh mhm. Eto, eguneko largo eta malau edo uste dut izan zen, jente asko. Eta, de hecho, nik ni komprobatzen dut, nire den hori... Eh, kontsumentzaileei presentatzen duguna e, denda askotan hmm. egiten du atera da be onegiola asoziazio komerzianteak sindikatuak eta e, okuk eta atera da ben hori firmatzeko da presentateko instituzioetan eta ba ez dut 100% baten bat badau esaten da bena beraeri komeniako lata baina eguneko laro eta amazorzi luze esaten dau, beraregi ez dutxala, falta egitzen, eh, tomeketan eta haixetan, nahiko mhm. egun dauka la, la, e, eh, kompleka egiteko azte, osoan. Bai. Mhm. Mhm. Hori, ot, oza, neure, neu komproba egiten dut neure denta. Bai. Eta egoera hau, ez da sortu goizetik gauera, et, zuze uste zelako interes dauden honen atxetik? Bai, bueno, e, lehen esan dutena da, e, e, en el fondo, ez da problemi, e, jaixe sotziegun irekitzea edo ez irekitzea. Hmm. Hemen, dau, ba, aspalditikan, dabiltza, orain dela, ez irla urte, e, intenta eben, hmm. e, komerzio handiak, e, korte Ingles eta zahara eta kompainik, horrek, ba, jartzea horre jaiok, eta ez eben lortu, da honi ozta ebarri karga da, Eta hor pasatzen dara da, ba gure kuota komerziala nahi dozkulak Guk hmm. daukagu zen bezeroak, <laughs> gu mantenitzeko, na nahi dozko kendu. Eta bide bat, importantea dana da, gu daukagu zen, e, ekonomikoak, e, ezin al kubritzea. Da hor, izango lizateke lehen gabiltza, justo, justo, ekonomikamente, krisi honek gainera eraginta gehiago, mhm. eta aumentat ema gazku, gaztuak, direki mhm. behar dugulako, domeketan eta jaietan eta bakuk ba, eh, ez dugu beste biderik e, itxitzea baina. Mm. Orduan horrek eragiten dau, ba, kota komertzial hori eta txik, dau, txiki guztiek zarratu eta kota komertzial hori errekuperatzea euden e, eh, eskuta. Hori da en el fondo, eh? Ez da, mm. eh, niretzat atatzen duten konklusioi. Mm. Ez da domeka baten ero, beste domeka bat ireki Hori de bide bat. Eta gainera, hori leko guztietan, eh, barrero, ez da garrepetio egiten, leko guztietan gertatu izan den gauza bat, eta. zara, iru egun, boste egun, sortxe egun, da gero, betirako gelitzen da. Oh. Bai. Eh, hori da, problema. Bai. bai. Eta, bueno, ba, justo aste honetan eh, azkuna Bilboko alta, eh, alkateak eh, egindako adierazpenak eh, udal gobernuaren jarrera zein izango den argi utxi, utxi ba, du, ba. ez? Eta, bueno, ba, zer deritxozu horretaz? Ba, ba niritzat argitekarek katzikada bat ala. Ez una katzikada, ez una artea. Bai, katzikak esaten dute katzikadak, beti da, bai. <laughs> eh, hame pasaten da nada, ba, onen honek, zaten dago, koño, eh, que zeu notxo hori, hori ez da egia. Hmm. Hori hmm. aspalditik eh, azkuna esaten, Bilbon denda dioten dira la jaxetan, tomeketan da horreta. Hmm. Eta komeni batez ere turismoari begira, e, esaten da, ustakinik zen pa, ba, jente etorreko dan, ustakinik zein behar da nona. Eta gustago lezak ez zer egiten da, turista horrek. Erozten bada bedo espada, espada, espada bedozten. Ba, bueno, honek izan honek esaten dau, ba, turismoari buruz kontu nukita, ba, dendak irekitza, egon bihar Dendak eta tabernak eta dana irekita. Mhm. Hori mm -hmm. da, beran, eh, hori, da, orain esaten dau, koño, pues, que bera, legearen alde, e, defenditzen bat komerziante baten batek, hori gertatu zen, hori, eh, E, hor e, egunetan edo hor intenta eren eta ireki ere hemen hiru tentak hiru edo lau tentak bildon ba bera joan zan demostrateko denta horren favorewa eta legearen alde dagola bai. eta mhm. hor sortu zan ez da hasiera baten e, ez gogorra ez sindikatuak eta e, ka, e, denta aurrean eta zainak, eta hor, e, estilu gora. Tapera, urten da, horre, horrekin posturekin, ba, komerziante txikien kontrako jarrera gertu da, santa pera legi, legiaren alde dagola. Mm Da, ba, hori ez da legearen alde. bera, eh, legeak eh, lege guztin alde ez da jongo. Batzuk, batzuk hartzen onartzen dau interesaten galko lako. Eta hemen interesa handia dauko berak. Interesa handia dauko berak, denak iretitzeko. Bai. Bueno, Peio, amaitzeko, e, domekan, manifestazioa goizeko amabietan aterako da Moioa plazatik, e, eh, deskantzurako eta konsiliazio familiarreko eskubidearen defentsan, eta saltokiak igandeta jaien ugunetan itxita mantentzearen alde, ba beste gizarte eredu bat eh, alde gaude edo eta ze esango zenuke zuke eh, jende animatzeko joatea bai, bai. manifara bai bai joateko denak asoziazioetan dagoen jentea eta ez dagoena ere askoz gehiago dago ze asoziazioetan ez dagoena pues eh, mire problema gaiti, porque egotea eh, asoziazioetan eten, diru bat suponioten dago, da jenteak batak eh, ez daukena diru hori e, komertzio txikiak ez dauko e, gasto bat gehiago egiteko eta horrek. Ba, danak, dano jundiar gara la, langileak eta e, taberneroak eta e, komertzio urbanua, danak, dano jundiar gara manifestazioa manifestatzea eta kesk, hori agertzea kontra gaudela, ireki zortze egun horren kontra. Mhm. Eta ez bakarik manifestazioa eta organizagun diar gara la, prest, aldanik e, eh, asoziak porque eskal herrian hainbeste bez da asoziak zein daude, Hor txere, konbokatu eixo hortan, tanak ez dabe eh, hori e, egiten e, deitzen e, aurra joatea. E, asoziak ero manifesta horta. Eta nik oso importanteak e, ikusten dut, momentu honetan, gaugun ba, situazioan, e, danuk akutitzea manifesta komerzianteak, eta dana, Eta konsumidoriak ere bai, porque konsumidoreak ez dauke zetan, eh, eh, bueno, ba, dauz kontra, e, eh, gure bizitza, porque ez que afetaten dozku dan hori, dan bai, hori, bai, bai. guk dauko gure familia, bai, eta gu lanean baga ezin gure familiak inda, gure lagunak tomeketan eta jaietan, eta sí. Hmm. niko izen, nire izen dote, esaten dan aldan ikentik egin jutia. Ikusi atxin, jente asko dagoela hemen horren kontra. Mm -hmm. Ba, eskerrik asko peio, ba, orduan, ba, igandean egongo gara, segu bai joango gara ba, akompainatzera, bai, ba, manifestazio. Ba, jente asko egongo dala. Ba, fijo, bai, etx. Eta, bueno, eskerrik asko, ba, eskarea jasotzeko eta hemen egoteko gurekin, eta, bueno, ea lortzen duzuen zuen eskaerak. Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, eskarek asko zuen. Ba, zuei, bai, bai, bai, agur. Agur. Agur. agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, agenda, por si alguien no se ha enterado todavía. Eh, después de esta conversación con, con Pello, pues bueno, pasamos eh, a la agenda a, bueno, pues a, comentaros lo que nos vamos a encontrar, entre otras cosas, por supuesto, eh, estos días que vienen. Y hoy, empezamos que noi viernes, ostirala e, eh, bederatzi, gaur mamarigako kulturetzean bioera eraikuntzari buruzko itzaldia, arratsaldeko sortzietan. Jo, linitza. Eta esan dut, eh? Me cago en mi Aupai. priva. Aberdila de antes. <laughs> A, Sin privatizazioa. privatizazioa. Eh? privatizazioa. <laughs> Qué pacha. Privatizazioa. Hor, e, eh, eta bihar, larun bat, larun bat amarra, eh, ama, e, eh, amaiketan, imaginarion aurrean, e, ez jolastu palestinaren zapalkuntzarekin, konzentrazioa egingo e, dute e, askapenako eta komiteseko lagunak, eta Bueno, vamos a. Un momento, antes de terminar esto, no, nos están diciendo que, que han soltado al preso Altana, que lleva. ¿Cuántos años lleva en la cárcel? Pues no sé si. 25. O sea, 25. 28. 28, años. es el, el, preso que más tiempo lleva junto con Chuchín eh, de Baracaldo. y, bueno, parece que después de 28 años, justo en el momento en el que estamos eh, retransmitiendo, nos mm. están llamando mm. diciendo que, le han soltado. Entonces, mm. bueno, Ongueto Aldana. Eh, y bueno, te vas a encontrar un Baracaldo bastante diferente al que pues dejaste. sí. sí. Y bueno, pues pues nada, desde aquí lo dicho, Onguietorri Aldana y lo único que esperamos, esperemos y esperamos que no sea el único, ¿eh? que, sigan, que sigan saliendo, que sigan saliendo. Pues nada, estabas comentando lo de... <laughs> lo de eh, Palestina. están, bueno, hay una campaña contra el Imaginarium, que es una empresa que, tiene en Tel Aviv eh, tiendas. Y, bueno, con el lema No juegues con la opresión a, Palestina, pues se va a haber una concentración el sábado por la mañana a las 11 delante del Imaginarium de Subiarte, no de Moyúa, de Subiarte. Mhm. Privatizazioa. Bihar eh, ere larun batan eh, Bilbon hainbat elkarte eta erakunde ekologista, sindikal eta politikoek eh, garainoako zentral nuklearraren itxiera eskatzeko manifestazioa antolatu dute eta izango da ratzaldeko e, bost erdietan abiatuko dira ba, Bilboko bihotz e, sakratuti. a Maika, eh, pello que san duen sala, amabietan, manifestación, manifestación de Asociación Vasca de Consumidores, Comerciantes y Sindicatos contra la apertura de comercios los domingos. Hasta Elena. No tenemos nada. Escancho. <laughs> Hasta Artea. Pues mm. tampoco. <laughs> han enchufado ya el este, el ambientador. <laughs> Sí, sí. <laughs> bueno, que la azkeazkenean, datorren eosteguna, mamarigako kulturetxean, argia emanaldiak, eh, Sahara Maratón dokumentala, edukiko dugu, arratsaldeko ditan Después de la charla organizada por Alternativa en Portugalete sobre la crisis y sus alternativas, el próximo día 14 de marzo, organizará en Sestao la segunda de ellas, esta vez sobre las reformas laborales y sus alternativas. tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Sestao y que está situada en la Plaza del Casco. A las 7 será la, la charla y los ponentes serán Óscar Matute y Miquel de la Fuente. Y el jueves, ecologista eh, Ecologistas Marcha Maracaldo ha organizado un curso formativo para colectivos que trabajan en defensa del medio ambiente con el título Herramientas legales para la defensa del medio ambiente, con la ley en la mano. Eh, va a ser en la Ecobaraca, en la calle San Juan, a las siete y media de la tarde. Eh, bioeraikuntza Bioeraikuncha. Yo prefiero que nos, nos, cierres los micrófonos, Oliver, ya que hemos <laughs> acabado, porque le veo a Maggie con cara de tengo cuatro minutos para decir lo que quiera y me parece que eso puede ser muy peligroso. privatización. Oliver, cierra los <laughs> micrófonos, por favor. Bueno, y itzi que ricasco Eskerrik asko hor egoteagatik, eh, espero que suene eh, gusto a izatea. bueno, eh, ¿va un un arte. Urrengo arte. Oliver, ba, hor botelletan berriro ikusiko gaituk, eta, bueno, urrengoa, eh? Ba, ondo pasaste burua. Bai. Agur. Agur. eskontzen biateo Ni bietxen batu bepeo Audientziak nahi duena da Bakea gatik era hil badazpada Segurtasun nazizu Ego korea razen badakizu Ego korea razen badakizu